Upoznajemo svoga gospodara kroz njegova lijepa imena. I to je prva zadaća najveća obaveza svakog čovjeka da upozna svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, da shvati, prizna, bude ubijeđen i to svakodnevno dokazuje da je Allah dželavala jedan jedini istinski Bog dostojan da se obožava. Kao što nam je Allah subhanahu wa ta'ala i naredio, rekavši u suri Muhammed, fa'alam ennehu la ilaha illallah. Znaj, saznaj, nauči da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. O tome saznajemo kroz Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena, jer onaj koji je jedini dostojan da se obožava, on ima i najljepša, najuzvišenija imena. I onaj koji se upozna s Allahom subhanahu wa ta'ala lijepim imenima, uzvišenim svojstvima i svoj život uskladi po njima, taj će ako Bog da i ući u džennet na drugome svijetu, na ahiretu. Zašto? Zato što je spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva džennet na dunjaluku. Kao što kaže veliki islamski učenjak, islamski autoritet Ibn Taymiye rahimehullahu ta'ala, ko ne uđe u džennet na dunjaluku, taj neće ući ni u džennet na ahiretu. Kada je bio upitan, a šta je to? I kakav je to? Koji je to džennet na dunjaluku? Rekao je spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala, iskazivanje ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, obožavanje Allaha dželavala jednog i jedinog. Upravo radi svega toga, u cilju svega toga izučavamo Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena. Spominjemo iz emisiju u emisiju novo Allaha subhanahu wa ta'ala lijepo ime za nas, kojim se Allah dželevala nazvao u Kur'ani Kerimu, opisao u Kur'ani Kerimu ili ga je nazvao i opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame u vjerodostojnom hadisu. U našoj prošloj emisiji govorili smo o dva Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena koja su došla spomenuta zajedno u trećem ajetu sure El Hadid – Kaže Allah subhanahu wa ta'ala huval awvalu wal akhiru. Također u tom kuranskom ajetu spomenuta su još dva Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena. I ova četiri Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena najčešće se kao što ih je Allah dželavala ispomenuo zajedno u ovom trećem ajetu sure Al-Hadid, najčešće se ispominju zajedno. I za razliku od drugih Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena, ona su ovdje spomenuta sa veznikom. Huvel awvalu, wal ahiru wal zahiru wal batinu. On je prvi i posljedni i najuzvišeniji i najbliži. I kada se spominju Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena ova, trebaju se na ovakav način spominjati kada se kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala prvi, onda trebalo bi reći i da je Allah subhanahu wa ta'ala zadnji. Kada se kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala najuzvišeniji, da je uzdignut visoko od svojih stvorenja, trebalo bi reći i da je on najbliži svojim stvorenjima, sa svojim znanjem, sa svojom pomoći, sa svojom podrškom. Dakle, naći ćemo u drugim kuranskim ajetima da Allah subhanahu wa ta'ala često završava kuranske ajete sa svojim imenima, najčešće sa dva imena, pa kaže Huvel Gafur Rahim, on je onaj koji mnogo prašta, koji je milostiv, kaže Ar-Rahman, Ar-Rahim, ne kaže Huve Ar-Rahman wa Ar-Rahim. Nije dakle spomenut veznik kao što je slučaj ovdje. Upravo zbog toga što ova Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena na neki način spominju jeli, dvije kontradiktornosti na očigled nama ljudima dvije suprotnosti koje se nalaze kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato dakle nije u redu spomenuti jedno, ne spominjući i drugo. Pa dakle u našoj prošloj emisiji bilo je govora o Allahu subhanahu wa ta'ala dva lijepa imena, prvi i posljednji. Al-awwal wal-akhir el awal wal akhir. Kao što reko u ovom trećem ajetu sure al Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala spominje još dva svoja lijepa imena. A ona su Al-Zahir wal-Batin. Al-Zahir wal-Batin. I upravo kao što je Allah subhanahu wa ta'ala na ovakav način spomenuo četiri imena u ovom ajetu sure al Hadid, isto tako i Allahov poslanik alihi salatu wasalam je spominjao u svojoj dovi. I također u dovi koju nam je preporučio da učimo kada legnemo na veče da spavamo, kada odemo u svoju postelju da spavamo. Pa je Allaho poslanik alihi salatu sam u dovi učio i nama preporučio da kažemo Allahume antal awvalu fe lejse qabla kešej, wa antal ahiru fe lejse ba'de kešej, wa antal zahiru fe lejse fevqa kešej, وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْ Allahu moj, ti si prvi i prije tebe nije bilo nikoga. I ti si posljednji i nakon tebe neće biti nikoga. I ti si najuzvišeniji, ti si najuzdignuti i nikoga nema iznad tebe. I ti si najbliži, nikoga nema stvorenjima bližeg od tebe. Dakle, I Allahov poslanik alaihi salatu wasalam na ovakav način spominjao je sva ova četiri lijepa imena, konkretno dakle i ova dva o kojima govorimo u ovoj emisiji Al-Zahir, da je Allah subhanahu wa ta'ala najuzvišeniji iznad njega, nema nikoga, i da je Allah subhanahu wa ta'ala Al-Batin, onaj koji je najbliži stvorenjima i njima nikoga bližeg od njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, i nema. Al-Zahir u arapskom jeziku dolazi od riječi Zuhur, da bismo dakle bolje spoznali značenje Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena Al-Zahir. Mi najčešće prevodimo na jedan način, jednim imenom u našem jeziku, da bismo lakše zapamtili. Međutim, teško je potpuno, u potpunosti, da bi dakle imali potpuni dakle onaj smisao, potpuni osjećaj, potpuno značenje Allahovog subhanahu wa ta'ala imena. Da bismo osjetili tu ljepotu Allahovog dželle vala lijepog imena, teško ga je prevesti jednim imenom. Pa el zahir u arapskom jeziku dolazi od riječi zuhur, koja ima nekoliko značenja. Jedno od značenja riječi el zuhur jeste pokazati se – ukazati se drugima, pokazati nešto što je skriveno, otkriti pred drugima. Pa se tako kaže za onoga koji uči Kur'an, na pamet kaže se da uči Kur'an an zahri kalbin. An zahri kalbin. To jest on pokazuje svojim učenjem Kur'ana šta pamti od Kur'ana u svome srcu. Šta je u njegovom srcu skriveno od Kur'ana. Šta pamti od Kur'ana u svome srcu? Također od značenja el-zuhur jeste i pobjediti, savladati drugoga. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u zadnjem ajtu sure Saf فَأَيَّدْنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَهُ ظَهِرِينَ I mi smo tako pomogli vjernike protiv njihovih neprijatelja, pa su oni postigli pobjedu. Pa su oni pobjedili svoje neprijatelje. Jedno od značenja zuhur jeste pobjediti, nadvladati, imati ogromnu snagu, pomoć, podršku kojom se savladava neprijatelj. Također, zuhur ima značenje u arapskom jeziku podpomaganja Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَظَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ i koji su se potpomagali u vašem istjerivanju, u vašem prognanju. Da vas izgnaju, da vas istjeraju iz vaših domova. Također ima značenje imućnosti, ima značenje bogatstva. Kao što je došlo u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'alan, da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, خير الصدقة ما كان على ظهر غنى خير الصدقة ما كان على ظهر غنى najbolja sadaka jeste ona sadaka koja se udijeli kada se imućno, kada se ima imetka. Ne, kada čovjek nema imetka pa udijeli sebe dovede u nezgodnu situaciju. Ne, već kada ima imetka mnogo, i onda udijeli i zasigurno i udijelit će mnogo, mnogo više. I također od značenja al-zuhur u arapskom jeziku jeste i uzvišenost, uzdignutost. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Kaf فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبَ I tako oni nisu mogli da se uzdignu i da pređu preko zida, kojeg je sagradio Zulkarnin, niti su mogli da ga probiju. Dakle, od značenja zuhur u arapskom jeziku jeste pokazati se, jeste savladati, pobijediti, imati mnogo imetka, biti bogat, pomagati druge i uzdignuti se, uzvisiti se nad drugima. To je značenje od prilike u arapskom jeziku imena Al-Zahir, El batin u arapskom jeziku također ima nekoliko značenja. Ima značenje nečega što je skriveno, što je tajno. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže La taqrabu l-fevahiše ma zahara minha wa ma betan. Nemojte se približavati razvratu javnom niti tajnom. Ma zahara minha wa ma betan ono što je javno i ono što je tajno. Također ima značenje prisnosti. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuhalladzina amanu la tattahidu bitaneten min dunikum. O vjernici, nemojte uzimati sebi za prisne prijatelje, za sebi bliske prijatelje, one koji će ulaziti u vašu intimu, poznavati vas što je god moguće više, nemojte za takve prijatelje uzimati neke druge mimo vas, mimo vjernika. Nemojte uzimati nevjernike za prisne prijatelje. Također, el batin u arapskom jeziku ima značenje detaljnog poznavanja svega. Ima značenje prekrivanja, obuhvatanja u cijelosti. Ima druga značenja. Dakle, Na osnovu ovih značenja, al-zuhur i al-dunuv ili al-batin, u arapskom jeziku imena al-zahir i al-batin imala bi značenja onoga, kao što rekao, koji se pokazuje drugima, koji ima snagu, ima moć, pa savlađuje, pobjeđuje druge, ima značenje onoga koji ima imetka, pa njime pomaže druge, kao što svojom snagom moći pomaže druge, onoga koji se uzvisio, uzdignu iznad svih drugih, onoga koji je blizu sa svojom pomoći, sa svojim znanjem, sa svojom milošću drugima. Pa kao što je blizu sa svojim znanjem drugima, zbog toga ih i poznaje u detalje, svojim znanjem, svojom milošću prekriva ih, obuhvata ih sve i skriven je od pogleda drugih. Upravo na ovakav način i tumače se Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena Al-Zahir i Al-Batin. Islamski učenjaci otprilike na ovakav način pojašnjavaju. Pa kaže Ibnu Đerira Taberi, rahimahullahu ta'ala, Al-Zahir jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji je iznad svih stvorenja, nad svim stvorenjima. On je uzvišen nad svima i nikoga nema iznad njega. I on je el-batin prema svima. On je najbliži svima od svih njih. Kao što kaže u suri Qaf وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِيدِ I mi smo najbliži njemu čovjeku, mi smo mu bliži i od njegove žile kucavice. Mi smo bliži čovjeku. El khattabi rahimahullahu ta'ala kaže El zahir jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je iznad svih sa svojim zadivljujućim i prejasnim dokazima. Onaj koji je iznad svih, niko ne može doći sa takvim dokazima. Allah subhanahu wa ta'ala jedini stvara, Allah subhanahu wa ta'ala jedini održava, Allah subhanahu wa ta'ala jedini svim ovim stvorenim upravlja. Niko drugi. Allah subhanahu wa ta'ala u nama samima i oko nas daje mnogobrojne svoje dokaze, svoje jednoće. Da je on jedan jedini istinski Bog dostajan, dostajan obožavanja. On se time pokazuje. Allaha subhanahu wa ta'ala niko na dunjalu ko ne može vidjeti svojim okom. Allah subhanahu wa ta'ala el batin, skriven od ljudskih pogleda. Međutim, svojim dokazima Allah subhanahu wa ta'ala se pokazuje. Sve što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, ti nećeš u tome naći nesklada. To ukazuje na savršenost Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa je Allah jalla wa ala el zahir, onaj koji je iznad svih, sa svojim zadivljujućim prejasnim dokazima. On je zahir, onaj koji je iznad svih sa svojom vrijednošću, sa svojom uzvišenošću, sa svojom svemoći i on je el batin koji je istovremeno skriven od pogleda svih stvorenja. Az-Zajjaj rahimahullahu ta'ala kaže Al-Zahir jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji se pokazuje ljudskim razumima sa svojim dokazima jednoće kojeg ljudi upoznaju, spoznaju, njihovi razumi prihvataju putem njegovih dokaza. Dokaza koje ukazuju na njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, na njega, njegovu jednoću. I on je el-batin, onaj koji poznaje skrivenost i svega. Rekli smo da je jedno od značenja el-batin u arapskom jeziku tačno, detaljno poznavanje. Pa i ovdje kažu islamski učinjaci da Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime al-batin ukazuje na Allaha subhanahu wa ta'ala koji tačno, detaljno e, poznaje skrivenosti svega. Ne samo dakle ono što je javno, već i ono što je za nas stvorenja tajno. Allah subhanahu wa ta'ala poznaje sve ono i što je tajno i što je, i što je javno. El-Huleymi, rahimehullahu ta'ala, kaže, el-Zahir, jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji je vidljiv sa svojim dijelima zbog koji se njegovo postojanje ne može negirati. Al-Zahir jeste onaj koji je vidljiv svojim dijelima, svojim stvaranjima, pa se njegovo postojanje ne može negirati i on je El-Batin, onaj koji se ne može vidjeti golim okom, onaj koji se ne može vidjeti svojim okom. La tudrikuhu wa huwa yudriku al-absar Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, do njega pogledi ne dosežu, njega pogledi ne mogu vidjeti, njega pogledi ne mogu obuhvatiti, ali on vidi poglede, on vidi ljude, on vidi svoja stvorenja. al batin jeste onaj koji se ne može vidjeti, već se mogu vidjeti i primijetiti tragovi njegove milosti, njegovih stvaranja, njegovih postupaka. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je al-zahir, onaj koji je uzvišen iznad svih stvorenja sa svojim bićem, sa svojim kadrom, svojom vrijednošću, sa svojim jeli, dokazima prejasnim i iznad njega u svemu tome nema, nema nikoga. Allah subhanahu wa ta'ala se uzvisio iznad arša. On je svojim bićem iznad arša. Arš je svod kupola, svih stvorenja i svega stvorenog Allah subhanahu wa ta'ala je iznad arša. Allah subhanahu wa ta'ala svojim je bićem iznad arša, ali je svojim znanjem, svojom pomoći, svojom podrškom najbliži svojim stvorenjima, naročito vjernicima. Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o svima. Međutim, posebno je blizak vjernicima. Čuli smo, Allah dželavala kaže općenito za čovjeka, njemu nema nikoga bližeg od Allaha subhanahu wa ta'ala. Blizu mu je čak i od njegove žile kucavice. Bliži mu je Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, sa svojom pomoći, sa svojom podrškom, Allah subhanahu wa ta'ala je posebno blizak vjernicima. Budući da je Allah subhanahu wa ta'ala tako blizak svim ljudima, svim stvorenjima, on o njima i zna sve. On ih poznaje detaljno. Ništa mu od njihovih riječi, njihovih dijela, njihovih postupaka nije skriveno. Ma jel fidhu min qawlin illa ladejhi raqibu na'tid. I čovjek ne izusti, ama baš ni jednu riječ, a da nad njim nije onaj koji bdije i onaj koji bilježi njegove, njegove riječi. Dakle, Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije skriveno ništa nije daleko. Ono što je za nas skriveno, Allahu subhanahu wa ta'ala je poznato. Ono što je za nas daleko, Allahu subhanahu wa ta'ala je zasigurno blizu. Ono što se skriva od nas, Allahu subhanahu wa ta'ala ne može se skriti. Od njega se to ne može skriti. Zato, dragi brate muslimanu i sestro muslimanko, kada se upoznaš sa Allahim dželavala lijepim menima, al-zahir i el batin. Al zahir onaj koji je uzvišen, onaj koji je visoko, uzdignut iznad stvorenja, onaj koji ima ogromnu snagu, koji vlada svim stvorenim, u čijim rukama je sve, koji je toliko imućan da vlada svim ovim, koji pomaže sva svoja stvorenja, da im obskrbu i svoje dobrote i blagodati se obavezao, posebno obskrbljuje vjernike i onaj koji sve to tako skladno uređuje, održava, stvara i time se pokazuje svima nama. I Allah subhanahu wa ta'ala kada se upoznamo s njim da je on el batin, onaj koji Allah subhanahu wa ta'ala koji poznaje do u detalje sve, onda, dragi brate musliman i sestro muslimanko, budimo zahvalni svome gospodaru, slavimo, veličajmo svoga gospodara, pomoć, podršku tražimo od našeg gospodara i metak, obskrbu na faku tražimo od našeg gospodara. U njegovim rukama je sve. On posjeduje svim, on ima ogromnu snagu, on pomaže sva stvorenja, zar da tebe, koji si spoznao da je on, Allah subhanahu wa ta'ala, jedan jedini istinski Bog dostojno obožavanja i svoj život si uskladio po tome. Svoj život provodiš u obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala, zar da tebe, Allah jalla wa'ala, ne pomogne, zar da tebi Allah subhanahu wa ta'ala ne da obskrbu, sigurno da će, međutim upoznaj svoga gospodara na ovakav način, budi ubijeđen i obožavaj svoga gospodara, obožavaj svoga gospodara kao da ga vidiš, ako ne, onda znaj da on tebe, Allah subhanahu wa ta'ala sigurno vidi, Allah subhanahu wa ta'ala tebe sigurno vidi, zna sve o tebi, zato ono što ti je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, čini. Ono što ti je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, pokuđenim činio, toga se ostavi. Nema ti nikoga bližeg od tvoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. On zna, ama baš sve o tebi. Kada se upoznaš sa Allahim dželle Vala lijepim imenom Allahir, da je on onaj koji je uzvišen iznad Arša sa svojim bićem, to priznaj Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Reci da je Allah dželle Vala uzvišen i mi to i priznajemo kada učimo dove Allahu subhanahu wa ta'ala svoje dlanove okrećemo gore, svoje poglede dižemo ka nebesima. Ne samo mi, ljudska stvorenja, već to priznaju i životinje. Pogledajmo, imali smo priliku da to primijetimo sada u vremenima ovih velikih suša, kako i životinje, hajvani, stoka, dižu svoj pogled prema nebesima, tražići kišu. Allah subhanahu wa ta'ala je visoko iznad arša i to priznajmo. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala je visoko sa svojom vrijednošću. Allah subhanahu wa ta'ala iznad svih sa svojom veličinom, sa svojom vrijednošću I to prihvatimo, priznajmo to Allahu subhanahu wa ta'ala, neka nam Allah dželjavala i bude najvrijedniji od svih. Allahu subhanahu wa ta'ala uvijek dajmo prednost. Mako nam bilo šta, da šta naredi, Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji se prvi sluša. Njegove se naredbe prvo ispunjavaju, on nas je zbog toga stvorio. Nakon što zadovoljimo Allahu subhanahu wa ta'ala pravo, nakon što Allahu dželle dželavala damo najveće pravo, onda dajmo svima drugima. Dakle, od Allaha i subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala prvi i posljednji, najuzvišeniji i najbliži čovjeku. Allahu subhanahu wa ta'ala se obraćam ponizno i pokorno i molim ga da nam omili izučavanje njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava kako bismo ga što je god moguće više i bolje upoznali kako bismo osjetili ljepotu tih Allahu i subhanahu wa ta'ala imena i uzvišenih svojstava kako bismo što je god moguće više zavoljeli svoga gospodara i na kraju kako bismo mu bili što je god moguće više pokorni.